Bonjour, chers enfants. Bonjour, mes amis. Bonjour, chers auditeurs. Quoi de neuf, mes amis? Что нового, друзья мои? Le printemps fini, и avec lui le temps des cerises. Кончается весна, а с ней и время цветения вишен. Oui, le temps des cerises. Le temps des cerises, c'est justement le titre de la célèbre chanson écrite par le poète communard Jean-Baptiste Clément, qu'il a dédiée à la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi. Le dimanche 28 mai 1871. Да, время цветения вишен. «Время цветения вишен» – так называется знаменитая песня, написанная поэтом-коммунаром Жаном Батистом Климаном, которую он посвятил мужественной девушке по имени Луиза. Она была санитаркой на баррикаде улицы Фонтен-Уруа в то воскресенье 28 мая 1871 года. Quand nous en serons au temps des cerises, et et merles moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'eau s'en va de cueillir en revanche, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, Europe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Когда к нам придет вишен пора, Соловей запоет в лесу нам с утра, И солнце взойдет в сердцах молодых, И радости будет столько у них. Но как коротка вишен пора, И двое ушли уже навсегда. Le dimanche 28 mai 1871, alors que tout Paris était au pouvoir de la réaction, quelques hommes luttaient encore dans la rue Fontaine aux Rois то воскресенье, 28 мая 1871 года, когда весь Париж был во власти реакции, несколько человек еще сражались на улице Фонтен-Руа. Entre 11h et midi, ils ont vu venir à eux une jeune fille de 22 ans между одиннадцатью часами и полуднем к ним подошла девушка лет двадцати. Elle leur a dit qu'elle était ambulancière, qu'elle venait voir s'ils n'avaient pas besoin de ses services. Она сказала, что она санитарка, и пришла спросить, не нужна ли им ее помощь. Malgré leur refus motivé de la garder avec eux, elle a insisté. И, несмотря на их отказ, она продолжала настаивать. Elle ne voulait pas les quitter. Она не хотела их покидать. Du reste, cinq minutes plus tard, elle leur était utile. Впрочем, через пять минут ее помощь им пригодилась. Deux de leurs camarades tombaient frappés, l'un d'une balle dans l'épaule, l'autre au milieu du front. Двое из их товарищей были ранены. Один пулей в плечо, другой в лоб. Quand ils sont décidés de se retirer, s'il en était temps encore, il fallait supplier la vaillante fille de quitter sa place. Когда они решили отступать, еще было время. Им пришлось умолять храбрую девушку покинуть свой пост. Ils ont su seulement qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. И узнали они о ней только то, что ее зовут Луиза и что она рабочая. Le poète Jean-Baptiste Clément était alors aussi parmi ces hommes de la barricade, dans la rue Fontaine-au-Roi. Поэт Жан-Басист Климан тоже был тогда среди этих людей на баррикаде улицы Фонтен-Уруа. Et il a dédié sa chanson Le temps des cerises à cette vaillante fille Louise. и он посвятил этой бесстрашной девушке Луизе свою песню. C'est la chanson d'amour, mais l'agonie de la commune lui a donné une signification nouvelle. Это песня о любви, но предсмертный час коммуны придал ей новый смысл. Il y avait aussi des enfants qui aidaient les communards. Дети тоже помогали коммунарам. Voilà ce qu'en dit Victor Hugo. Вот что написал об этом Виктор Гюго. Sur une barricade au milieu des pavés, souillé d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de douze ans est prié avec des hommes. Es-tu de cela, toi L'enfant dit. Nous en sommes. C'est bon, dit l'officier. On va te fusiller. За баррикадами на улице пустой, омытой кровью жертв, и грешный, и святой, был схвачен мальчуган одиннадцатилетний. «Ты тоже коммунар?» Да, сударь, не последний. «Что ж», — капитан решил, — «конец для всех расстрел». Attends ton tour, l'enfant voit des éclairs briller, et tous ses compagnons tomber sous la muraille. Il dit à l'officier, Permettez-vous que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous. Tu veux t'enfuir Je vais revenir. Ces voyous ont peur. Où loges-tu Là, près de la fontaine. Et je vais revenir, monsieur le capitaine. Va-t'en, drôle. L'enfant s'en va. Piège grossier, et les soldats riaient avec leur officier. Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle, brusquement reparut, fier comme Viala, vient s'adosser au mur et leur dit «Me voilà». «Жди, очередь дойдет». И мальчуган смотрел на вспышки выстрелов, на смерть борцов и братьев. Внезапно он сказал, отваги не утратив. «Позвольте матери часы мне отнести». «Сбежишь?» Нет, возвращусь. Ага, как не верти, ты струсил, сорванец. Где дом твой? У фонтана. И возвратиться он поклялся капитану. Ну, живо, черт с тобой, уловка не тонка. Расхохотался взвод над бегством паренька. С хрипеньем гибнущих смешался смех победный. Но смех умолк, когда внезапно мальчик бледный предстал им, гордости суровой не тая. Сам подошел к стене и крикнул. «Вот и я!» La mort stupide eut honte et l'officier fit grâce. Enfant, je ne sais quoi dans l'ouragan qui passe et confond tout, le bien, le mal, l'héros, bandit, ce qui dans ce combat te poussait, mais je dis que ton âme ignorante est une âme sublime. Bon et brave, tu fais dans le fond de l'abîme deux pas, l'un vers ta mère et l'autre vers la mort. L'enfant a la candeur et l'homme a le remords, et tu ne réponds point de ce qu'on te fit faire. Mais l'enfant est superbe et vaillant qui préfère à la fuite, à la vie, à l'aube, au jeu permis, au printemps, le mur sombre où sont morts ses amis. И устыдилась смерть, и был отпущен пленный. Дитя, пусть ураган, бушуя во вселенной, смешал добро со злом, с героем подлеца, что двинуло тебя сражаться до конца — Невинная душа была душой прекрасной. Два шага сделал ты над бездной ужасной. Шаг к матери один и на расстрел второй. Был взрослый посрамлен, а мальчик был герой. К ответственности звать тебя никто не вправе. Всей жизни будущей свободе и весне ты предпочел прийти к друзьям и встать к стене. Après des luttes meurtrières, la commune a été vaincue в ожесточенной борьбе коммуна пала. Mais chaque année, le dernier dimanche de mai, le peuple de Paris vient rendre hommage aux héros de la commune. Но каждый год, в последнее воскресенье мая, народ Парижа воздает почести героям коммуны. Les Parisiens viennent au cimetière du Père Lachaise pour déposer des fleurs devant le mur des fédérés. Парижане приходят на кладбище Пер Лашез, чтобы возложить цветы к стене коммунаров. Et combien de jours a duré la commune de Paris? А сколько дней просуществовала Парижская коммуна? Elle n'a duré que 72 jours. Она просуществовала всего 72 дня. En 1871, les Français avaient perdu la guerre et les Prussiens ont occupé la France. В 1871 году Франция потерпела поражение в войне с Пруссией, и прусаки заняли Францию. Seul Paris luttait contre l'ennemi. И только один Париж вел борьбу с врагом. La bourgeoisie, qui avait peur du peuple, voulait le désarmer. Но буржуазия, устрашившись народа, решила его обезоружить. Le gouvernement établi à Versailles a envoyé les soldats à Montmartre pour prendre les canons que les Parisiens y avaient cachés. Правительство, обосновавшись в Версале, послало солдат на Монмартр, чтобы захватить пушки, которые спрятали там парижане. C'est alors que l'insurrection a commencé, et le 18 mars le pouvoir a passé dans les mains du peuple. Тогда и началось восстание, и 18 марта власть перешла в руки народа. À bas la bourgeoisie Долой буржуазию! Vive le peuple Да здравствует народ! Vive la liberté Да здравствует свобода! Vive la République Да здравствует республика! Le 28 mars, tout Paris était debout. 28 марта весь Париж был на ногах. Des drapeaux rouges flottaient partout. Повсюду развивались красные флаги. Des coups de canon saluaient la révolution. Пушечные выстрелы салютовали революции. 2000 personnes, hommes, femmes, enfants, étaient devant l'hôtel de ville. 2000 человек, мужчины, женщины, дети стояли перед ратушей. Les membres du comité central sont montés sur l'estrade. Члены Центрального комитета поднялись на трибуну. Ранвье pris пароль. parole. Ранвье взял слово. Au nom du peuple, la commune est proclamée. От имени народа коммуна провозглашена. Angry s'élève. Поднимается крик. Vive la commune! Да здравствует коммуна! La commune veut construire une société toute nouvelle. Коммуна хочет построить совершенно новое общество. Elle proclame que la terre est aux paysans et que l'exploitation de l'homme par l'homme doit cesser. Она провозглашает «Земля крестьянам», конец эксплуатации человека человеком. Elle ne se contente pas de le proclamer, mais elle essaye de l'appliquer en prenant des mesures sociales en faveur des travailleurs. И она не только это провозглашает, но и пытается осуществить, проводя социальные изменения в пользу трудящихся. Mais les ennemis de la commune n'ont pas déposé les armes. Но враги коммуны не сложили оружие. Les Versaillais ont entouré Paris. Версальцы окружили Париж. Le 12 avril a commencé le siège de la ville. 12 апреля началась осада города. La bourgeoisie était plus forte, elle avait tout, argent, armes. Буржуазия была сильнее, у нее было все – деньги, оружие. La commune perdait son sang dans cette lutte inégale. Коммуна истекала кровью в этой неравной борьбе. À cours de ce qu'on appelait la semaine sanglante, 21-28 mai 1871, la troupe qui a reçu l'ordre de donner l'assaut à Paris reconquiert la capitale quartier par quartier, maison par maison, barricade par barricade, tuer tous ceux qui sont pris les armes à la main, И в тот период времени, который позже назвали «Кровавая неделя», с 21 по 28 мая 1871 года войска, получившие приказ взять Париж штурмом, отвоевывают столицу, квартал за кварталом, дом за домом, баррикаду за баррикадой. Mais la ville s'est battue jusqu'au bout, jusque dans le cimetière du où le 28 mai, dernier jour du soulèvement, les Versaillais ont fusillé 147 communards contre ce qu'on appelle depuis le mur des fédérés. Но город сражался до конца, до последней битвы на кладбище Перлашез, когда 28 мая версальцы расстреляли 147 коммунаров у стены, которая с этого дня носит их имя – Стена коммунаров. La commune n'a duré que 72 jours, jours de lutte héroïque. Коммуна просуществовала только 72 дня, 72 дня героической борьбы. Les exploits des communards resteront toujours vivants en mémoire des peuples. Подвиг коммунаров всегда будет жить в памяти всех народов. La commune a réveillé des masses travailleuses du monde entier. Коммуна пробудила массы трудящихся всего мира. Le célèbre poète communard Eugène Potier a composé l'International. Знаменитый поэт-коммунар Эжен Потье написал «Интернационал». Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase. Foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain.